ายมากถึมันมาเป็นระดับอะไรกันสามพันสามพันีขึ้นไปนะไปมันพลงานเนี่ยไอ้ที่น้ำดำเริ่มสามพัีที่จะมีใหม่เกิดตัวนะครับเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ที่พวกนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วมันค่อยๆแยกออกจากกันครับมันได้ครับ ไม่ใช่ยืนกันเลยเกาะเดียวกันเขาอาจจะไปจับอีกตอนที่มันพุ่งน้ำพุ่งบางตอนจัดเขาได้ก็ม่ยไปที่เขางหนเรื่องถึงดีออกมาเขาจะ่บอกเขาเรื่องถึงดีนี่ใช่ไหมอันนี้ผิดอันไม่ผิดอันไม่ผิดอันนี้เกาะไปนี่ถึนเดียวก็บอกหลังจากที่ดีมาแล้วน้ำท่วม ถามทำไมยืนเกาะมันเป็นลมนี่ก็ตีตายหนึ่งแต่ที่สองมันยังติดใช่ที่มันมีดินกันอยู่มันมาฆ่า Pengkademannya dan Pisang Eh Pisang yang Yang Yang Yang Yang Yang Yang Yang สามพันปี แล้วนี่เป็นแบบนี้เด็กสมัยนี้พวกนี้เอาสมัยที่เอาคนมาที่ว่าก่อนตาทันทีสงสัยเป็นก่อนเป็นล้านปีไม่ได้คิดทำนองต่นนะไอ้เด็กมันต้องมันมายาวเหยียดเมื่อสามพันปีก็จะมีน้ำจะถึงดินมันไม่ใช่ปีปีหนามลยจะไปที่สองสี่ห้าพันปีก็ไม่ได้นะต่อไปกันนานหน่อยจะอายุที่ผ่านได้ก็จะเป็น ดูฉันจังฉันยังไปถามท่านว่าสมัยที่เป็นศัตรูนี่ยังติดต่อหรือเปท่านไม่ไม่ได้ถามก็หลายคนเขามาคุยกันเลยเขาเล่ามายืนเป็นแถวมายืนรับรับแล้วก็จะคุยนะเขาจะฟังแบบธัรมดาท่านเดินเพาะท่านเป็นคนไม่ใหญ่อยู่ แต่เกิดขึ้นขันแผนจะไม่ดีกันมาียงเตียงลองมาทำมาละตอนนเรื่องของมันเคยมีมาสมัยก่อดตัดขันเกิดในตำราก็ไม่รู้มีทั้งสี่พันเข้านอนภาวาด้วยอะไรถ้าจะหลับแล้วมีเทวดามาบอกวิธีชีวิต เออฉันภาวนาไปตั้งแต่ห้าทุ่มมันสองพันสิบที่เขาเอาเพื่อเลิกเอาไปตำบาเราดูให้ผมแต่อมันก็มันไม่ใช่หลับมันก็เป็นเครื่องที่มีการสมาธิแล้วมีคนนั่งทำทุกคนมีเพื่อนดาวนะครัมาหลับมีถก็สามปีก็สามปี ก็ดีพระมีหลับกับ หลงมาตัดเราทำไมมามาสาวมาตัดเคนติดเข้าไม่ได้ครับมาสาวเป็นให้เขาถ้ามาพยาบาลท่านมีภาษาไม่เข้าท่านต้องใช้เงินที่ถ้าเราบ้านบ้านเรียนห่อถ้าไม่บ้านเรียนไม่รู้ผลภาษามันคือว่าไม่รู้ตำราว่านี้เราต้องทำไมไดอ่าแล้วไม่ไม่ถึง لا يكون كل عام يكون ริกากับอเมริกายุโรปสหรัฐอเมสิกาอินเดียออสเตรเลียอังกฤษอินเดียแล้วก็ลัตินคือคือผู้บริษัทเขาไม่ผิดเขาได้เจาะลงไปที่ไหนเนี่ยเขาดูดูได้ดูให้ผิดเขาเจอแบบพวกซากใบไม้ซากนี่นะครับพวกเรื่องกันเนี่ย ในในตอนที่กาก็มีในแอฟริกาก็มีก็ต้องมีสิ่งก็เลยต้องเรียนที่นั่นไอ้หน้าตัวนีนเป็นยังไงอ๋อ มาเล่นมาทำให้สมีจิตให้จิตสมาธิสุขมาจิตใจสบายนี่จิตใจเป็นตัวใหญ่เลยของคุณจากที่นี่พระพัฒมานั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะเสิดมาแล้ว เรื่องนี้มันเป็นนิทานจริงแต่มันไม่ได้ไม่ได้มีจังไม่มีทางไม่มีทางที่จะพ้นไปได้

ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ มันขึ้นไปเจอบังนั่งเราจะรายงานมีไม่ปรากฏที่เป็นธรรมดาที่ถ้าเป็นธรรมดาจะได้ได้ยังไงที่นู้มันพูดไม่ถึงพระเจ้ากับต้งเลยเป็นหมันเป็นธรรมดาผมก็นี่ความดีท่านไม่ระเบียบได้แล้วยจิต มีที่นิดียวไอ้จิตดีดีทำที่ดีแต่เมื่อไอ้จิตที่เป็นว่าไม่หมดความกันอยู่มีการญาี่มีกำลังกับปัญญาที่เกิดตามีมีการคนท่านที่ทำได้วกับน้องคุณท่านแลควก็เอาไปดีมีความปันดีมามล้วคุณทำแล้วทำแล้วกับท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็ได้ทำได้ ถ้าเบาหน่อยก็มีโดเทวดาถ้าขึ้นแข็งก็อยู่องคนยังก็ไม่มีที่ทางไม่ใช่ได้ต้องใช่อยู่แล้วนี่ต้องนั่งหลับตาอุปานมันทางผิดมีนรื่ทางหลับแล้วนั่งหลับตาด่าไปไม่งามเออดีอ่านย่าที่ทำเลยแต่แต่ก็ทำเลยแต่ เราดูเครื่องคนนั้นเราไม่เครื่องมีความสะดวกเนี่ยอาจารย์อาจารย์มาจริง ถึงวันนี้แล้วก็ยังก็ยังมีก็ก็จะถึงอย่างนี้แบบนานๆก็ต้องมาต้องมีโอกาสที่จะได้ประการนี้ประการนี้ก็เำืห้เืราใจนะที่ถามว่ามีที่ไปไหนมีครับมีเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อในวิธีวิถี في كامل على على جسم أمة كان في أمة نعم نعم ကိုယ်မှာဟောမှာဒီကောက်ကို ในก็เจ็บเจ็บลงมาดูยืดตัวยืดมาดูเดินเดินนั้นมันเนาะสว่างเยอะนะเพาะว่มันก็ควรมันอาศัยได้พระพระเขาได้ที่มันนี้มันหมาเราดูภาพันเป็นการแก้ตัว ท่านากต้องดูว่าถ้าเรามีารเป็นต้องถือ้าต้องมีกิงเ่าไั้ไม่ไม่เป็นดอกหี้ดไม่มีเวลามันนี่มีเป็นจริงเรานขงเรต่องต่อให้เอาแล้วเป็เป็นสายที่หนักควาต้องการมองหลับตื่นกิสองดูหลังหลับที่อยู่ที่ได้มาอ่านไป คนจริงเนี่ยมันรุ่งตาทองตาบางของเราไม่ต้อง better พยายามถ่ายแล้วก็

เรียกโอ้ไม่ได้ผมสอบได้บรรยาจารย์วิรัตก็เคยศึกษาอยู่ที่นครศรีธรามราชแล้วก็เป็นคนแรกมาศึกษาผมสอนไปหลายอย่างต่อต่าขงๆแต่การเารียนการเรียนเขาเล่าครับเป็นประการรับประหลัดนะครับเจ้าปัญญาเปานขอดูแลหลวเพ่อ แต่ที่แม่ที่นี่มันเป็นเศรษฐีจากเมือลาวเป็นของเลยโอ้เนี่ยเจ็ดปีก่อนเมือาบ้านเมืองแต่ให้คนให้นาลาวสามสิบห้าร้อยล้านหน่อยดีมากการไม่เป็นที่ตัวล้ถ้าเป็นเท่าไหร่ก็ไปได้ไม่ได้แล้ว ไทยอเมริกาที่เคยไปกินนะครับไม่ใช่

ตารจะนั้งมี่ประการต่างๆอะไรเรื่องการตายที่อะไรต่างๆเรื่องเรื่องดีเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องที่ทำเป็นที่นี้หมดมวลประมางสมาธิอยู่เมื่อไหร่เมื่องหร่เรื่องหร่ไปที่ิต้ชายเขาขึ้นไปเลย